Տեղական ժամանակով ժամը 17-ն է, հանրայինի ուղիղ եթերում լրատվության ժամը։ Նախ օրվանորությունների մասին համարոտ։ Պաշտպանության բանակն անօթաչու թրջող սարքի կորուս չի ունեցել։ ԵԱՀԿ-ն դրական ազդակ է համարում ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների հանձնառությունը։ Գյուղնախարարությունն անհատույց կտրամադրի գառնանացան մշակաբույսերի սերմեր։ Առարկայական օլիմպիադային Շահումյանի շրջանային փուլին գրանցվել է 110 աշակերտ։ Մենք ենք մեր սարերը երկի բարի պետական համույթը նախապատրաստվում է արտասահմանյան հյուրախաղերի։ Արցախում է գտնվում ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, Հայաստանի սպորտի վաստակավոր գործիչ Նազիկ Ավդալյանը։ Այժմ այս եւ մյուս իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Փետրվարի 21-ին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայության տարածած հաղորդագրությունն առայն, թե իբր Աղդամի հատվածում խոցվել է հայկական անօթաչու թռչող սարք, իրականությանը չի համապատասխանում։ Պաշտպանության բանակը որևէ անօթաչու թռչող սարքի կորուս չի ունեցել։ Ինչ վերաբերում է ադրբեջանական լրատվամիջոցներում հրապարակված լուսանկարներին, ապա դրանք ակնհայտ հին կադրեր են։ Հատկանշական է նաև, որ Բաքվի տարածած ապատեղեկատվությունը, չգիտես ինչու, այսպես ասած պատահականորեն համընկավ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների կողմից տարածաշրջան կատարած այցի հետ։ Ինչպես հայտնել են Պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, Արցախի զինված ուժերը, ինչպես միշտ, ունեն բոլոր հնարավորություններն անվտանգ եւ արդյունավետ կիրառելու իրենց տրամադրության տակ եղած անօթաչու թրջող սարքերի յուրաքանչյուր տեսակ։ Հավասարացնում ենք, որ ինչպես առ այսօր ենք դրանք օգտագործել, այնպես էլ հարկ եղած դեպքում բավականին նպատակասլաց կերպով կիրառելու ենք նաեւ այսուհետ։ Հավաքական անվտանգության շրջանակներում ռուսական ներկայությունը Կովկասյան տարածաշրջանում զսպող գործոն է, որ խոչընդոտում է տարածաշրջանում ռազմական գործողությունների վերսկսմանը եւ նպաստում տարածաշրջանային կայունության եւ անվտանգության պահպանմանը։ Այս մասին ասել է Հայաստանի պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը։ Նրա խոսքերով ռուսական 102-րդ ռազմական բազայի անձնակազմը, որ տեղակայված է Հայաստանում, բազմիցս հաստատել է բարեխիղճ վերաբերմունքը իր արժեվ դրված խնդիրների կատարման հանդեպ եւ մարտական բարձր պատրաստականությունը։ Նախարարը նաև նշել է ուժի մեջ մտնող Կովկասյան տարածաշրջանում հավաքական անվտանգության միասնական հակաութային պաշտպանության համակարգ ստեղծելու եւ Հայաստանի ու Ռուսաստանի զինված ուժերի միասնական խմբավորում ստեղծելու երկկողմ միջպետական համաձայնագրերի կարևորությունը։ ԵԱՀԿ-ն հավատարիմ է Ղարաբաղյան հակամարտության խաղաղակարգավորման գործում իր միջնորդական դերակատարությանը եւ ակնկալում է առաջընթաց տեսնել Մինսկի խմբի համանախագահության ձևաչափով տարվող բանակցություններում։ Այս մասին հայտարարել է ԵԱՀԿ գլխավոր քարտուղար Թոմաս Գրեմինգերը։ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարների իրեն ժողովուրդներին խաղաղության նախապատրաստելու հանձնառությունը կարող է դրական ազդակ հաղորդել գործընթացին, հայտարարել է Գրեմինգերը։ Նա ընդգծել է տարբեր հակամարտությունների կարգավորման հարցում բոլոր միջնորդական առաքելություններում ԵԱՀԿ դերի ուժեղացման անհրաժեշտությունը։ Տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի ղեկավար Վերլոզավան Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով վերջին մի քանի ամիսներին Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորման գործընթացը բավական արագ ընթացք է ստացել։ Ինչ վերաբերում է վստահության մեխանիզմների ուժեղացման վերաբերյալ խոստումներին, այստեղ որոշակի հավելյալ խնդիրներ կան։ Ադրբեջանի կողմից նախկինում տրված խոստումները զուգահեռ են ստեղծում սեփական պարտավորությունների չկատարման պատմության հետ։ Խոստումները չեն պահվել նախկինում։ Բաքուն չի կատարել իր տված խոստումները նաև վերջին տարիներին։ Իսկ դա նշանակում է, որ միջազգային հանրությանը հարկավոր է պահանջել, որ Բաքվի իշխանություններն իրականացնեն վստահության մեխանիզմների ստեղծման հետ կապված իրենց սպասելիքները, ասել են նա. Վերջապես ըստ Ռիչարդ Կիրակոսյանի միջազգային հանրության հարկավոր է ընդլայնել իր լսարանը, ապահովել քաղաքացիական հասարակության ավելի մեծ ներգրավվածություն եւ կիսել խաղաղ բանակցությունների կարգավիճակի վերաբերյալ տեղեկատվությունը։ Հայաստանի հանրային հերոստատեսությանը տված հարցազրույցում մեծիտան ընկիլիկյո կաթողիկոս Արամ Արաչինն անդրադարձել է Հայաստանում տեղի ունեցած իշխանապողությանը, ներքին ճշնամանքի վերացմանը, Սփյուռք Հայաստան գործակցությանը։ Հեղափոխությունը կշարունակվի։ Հեղափոխությունը շարունակական ընթացք մնե։ Հեղափոխությունը երկու երեսներ ունի։ Իրարու հետ սերդորեն ընթելուզված։ Հեղափոխությունը որպես թեփք հեղափոխությունը որպես ընթացք։ Ցավալի երևույթը, որ մեր ժողովրդի յանքեններս հեղափոխական, հագահեղափոխական շրջանը սև ջերմակ դերսեցի այս փևերացումները վտանգալից են վնասափեր են մեր ժողովրդին համար, մեր հայրենիքին համար։ Սագետներու դարբերություններ պետք է ըլլան, ընտիմություն պետք է ըլլա, խորհրդարան են ներս, թե թուրս Եվ այդ տարբերությունը տեսակետներու հարստացուցիչ է։ Նույն ինքն իշխանության համար այդ բոլոր տեսակետները, տարբեր մոդելցումները մեկ ուղղվածություն պիտի ունենան։ Եվ այդ ուղղվածությունը ուրիշ բան չի գրնարելալ, եթե ոչ Արցախի հանրապետության անկախության ամրապնդումը, Հայաստանի հզորացումը, մեր ազգային բանջարիրությունն է, ասում մեր համահայկական արժեքներն են, նույնիսկ սրբություններն են։ Մենք կնանք տարբեր տեսակետներ ունենալ, սակայն այս արժեքները մեզ գմիացնեն։ Մեր հավաքական արժեքներն են։ Դուկլաս Մակլուրեր Փետրվարի 25-ից Արցախի Հանրապետությունում բուսաբուծության համալիր զարգացման ծրագրի շրջանակներում կմեկնարկի գառնանացան մշակաբույսերի սերմերի, եգիպտացորենի, հնդկացորենի, արևածաղկի, սորգոյի, սոյայի, արբույտի, կորնգանի, կտավատի, հլացուկի, ոլորի, սիսերի եւ ոսպի տրամադրման գործընթացը որպես պետական աջակցություն։ Այս մասին հայտնել են գյուղատնտեսության նախարարությունից, նշելով, որ նշված մշակաբույսերի սերմերը կտրամադրվեն անհատ հատույց Արցախի գյուղի եւ գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամի միջոցով։ Տրամադրման համար հիմք կհանդիսանան շրջվարչակազմերի գյուղբաժիների ներկայացրած անվանական ցուցակները։ Հողօգտագործողը պարտավոր է հիմնադրամ ներկայանալ անձը հաստատող փաստաթղթով եւ հողատարածքը ցանկսին պատրաստ լինելու մասին տեղեկանքով։ Հերոսական ու դրամատիկ պատմություն ունի Քաշաթաղի շրջանի Ղազարապատ գյուղը հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում էր արտասթիկային թղթակից Սոհրաբ Ըրքոյանը։ Եզակի բնակավայրերից է, որ հայկական է մնացել նաև տարածքի այաթափումից հետ։ Համանքի ղեկավար Կարո Հակոբյանը տեղեկացրեց, գյուղն աշխում ունի 12 ընտանիք 55 շնչով։ Երեք բազմազավակ ընտանիքներից Արսեն Վանյանն ունի 9 Բազմազավակ ընտանիքների համար Արցախյան հանրապետության կառավարության կողմից նոր բնակելի տներ են կառուցվել։ Միջնակարգ դպրոցում սովորում են 18 աշակերտ։ Տնորեն Ալիկ Տոնոյ տարի։ Ներկա բնակիչները կարևորեցին այն, որ գյուղը չունի բուժկետ եւ բուժքույր։ Մտահոգ են դպրոցական շենքի վիճակով։ Տնելու ջրի հարցը կարգավորելու համար անհրաժեշտ է մոտ 3 կիլոմետր առեւտրի խողովը։ Խողոցային լուսավորման համար բյուջեով գումար է նախատեսել եւ այս տարվա ընթացքում հարցը լուծում կստանա։ Բաց վիճակում է նաեւ Գողտանի Ղազարապատ ճանապարհը հատվածը։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Առարկայական Օլիմպիադային Շահումյանի շրջանային փուլին այս տարի գրանցվել է 110 աշակերտ։ Հերրախոսակապով հաղորդում է շրջանում երարտասթիկային թղթակից Թամար Գրիգորյանը։ Ինչպես նշեց շրջանի վարչակազմի աշխատակազմի կրթության եւ սպորտի բաժնի վարիչ Խորեն Վարդանյանը, առարկայական օլիմպիադայի շրջանային փուլին մասնակիցներ եղել են նախատեսված ցանկից գրեթե բոլոր առարկաներից։ Նախատեսված ցանկից մասնակցություն չեն ունեցել միայն ինֆորմատիկա առարկայից, քանի որ այս առարկայի օլիմպիադան անցկացվում առցանց կամ որոշակի պահանջներ, որոնց ցավոք մեր դպրոցականները դեռևս չեն տիրապետում, ընդգծեց մեր զրուցակիցը։ Ամփոփելով աշակերտների ցուցաբերած արդյունքներն ու դրանք համեմատելով նախորդ տարիների ցուցանիշների հետ, Խորեն Վարդանյանը նշեց, որ առայժմ նկատելի դրական տեղաշարժ չկա, բայց որոշակի դրական միտումներ են նկատվում կազմակերպչական հարցերում։ Նախ տարեստարի աճում է մասնակից աշակերտների թիվը։ Նաև նկատվում է որոշակի դրական տեղաշարժ հավաքած միավորների առումով։ Նախորդ տարիների հետ համեմատած միավորները բարելավվում են։ Հատկանշական է նաև այն, որ նախորդ տարիների նույն աշակերտը մասնակցում էր Օլիմպիադայի մի շարք առարկաների չցուցաբերելով ցանկալի արդյունք ոչ մի առարկայից։ Այս տարի արդեն աշակերտները փոխել են այս մոտեցումը, թե մեր խորհուրդների արդյունքում, թե հենց իրենց փորձառությունը հաշվի առնելով դպրոցականներն ընտրում են ավելի քիչ թվով առարկաներ եւ արդյունքները որոշ դեպքերում ավելի գոհացուցիչ են։ Այս պահի տվյալներով առարկայական օլիմպիադայի հանրապետական փուլին, որը կմեկնարկի փետրվարի 23-ին, Շահունյանի շրջանից կմասնակցի 15 աշակերտ։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի մշակույթի երիտասարդության հարցերի եւ զբոսաշրջության նախարարության նախաձեռնությամբ Ստեփանակերտի մշակույթի եւ երիտասարդության պալատում կայացել է «Մենք ենք մեր սարերը» ազգագրական երկի բարի պետական համույթի համերգը։ Մասնակցությամբ մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի Պարարվեստի ավակ խմբի սաների։ Այն նվիրված էր Արցախյան ազգային ազատագրական շարժման 31-ամյակին։ Ըստ պետական համույթի գեղարվեստական ղեկավար, արվեստի վաստակավոր գործիչ Գարի Ավանեսյանի, համույթն իր գործունեության 19 տարվա ընթացքում պատվով եւ պատասխանատվությամբ է կրել հայ ազգային երգն ու պարը։ Խոսելով 2019 թվականի ծրագրերի մասին Գարի Ավանեսյանն ասել է, որ նախապատրաստվում են արտասահմանյան հյուրախաղերի։ Արցախի ծանրամարտի ասոցիացիայի հրավերով Արցախում է գտնվում ծանրամարտի աշխարհի չեմպիոն, Եվրոպայի կրկնակի չեմպիոն, Հայաստանի սպորտի վաստակավոր գործիչ Նազիկ Ավդալյանը։ Այսօր նրան ընդունել է կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարար Նարինե Աղաբալյանը։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Կրթության, գիտության եւ սպորտի նախարարի հետ հանդիպման ժամանակ ընդգծվեց Արցախում սպորտի շարունակական զարգացման անհրաժեշտությունը։ Նարինե Աղաբալյանը նշեց, որ հետպատերազմյան ժամանակաշրջանում իշխանությունների ուշադրության կենտրոնում ավելի շատ կենսական նշանակություն ունեցող խնդիրներն էին։ Սպորտի զարգացման ծրագրերն օրակարգից որոշ ժամանակ մի տեսակ դուրս մղված էին, կարծես, նշեց նախարարը, բայց Այստեղ կառավարության որոշմամբ փոփոխություններ են կատարվել մարզիկների խրախուսման որոշման մեջ եւ դա շատ մեծ թափ է հաղորդել տարբեր մարզաձևերի զարգացմանը Այժմ արդեն սպորտի massայականացման գործընթացը նկատելի աշխուժացել է, ինչն իր հերթին առաջ է բերել մարզադահլիճների խնդիր։ Նարինե Աղաբալյանը նշեց, որ շուտով Արցախում կկառուցվի մեծ մարզամշակութային համալիր, որը պետք է լուծի արկա շատ խնդիրներ եւ լուրջ խթան հանդիսանա սպորտի հետագա զարգացման համար։ Հանդիպման ժամանակ երկուստեք կարևորվեց օլիմպիական մարզաձևերի, մասնավորապես ծանրամարտի զարգացումն Արցախում։ Նազիկ Ավդալյանի խոսքով աշխարհում ծանրամարտից նվաճում ունենալն իհարկե իհարկե շատ դժվար է, բայց մեզ համար այն մի քիչ ավելի հեշտ է, քան մյուս երկրների, որովհետև բնատուր ուժն ու կամային հատկանիշները մեր գեների մեջ են։ Շատ հրաշալի երեխաներ կան, հուսով եմ ելի առիթ կընցեռնվի զբաղվել պարապել նրանց հետ։ Մեծ հույս ունեմ, որ մի քանի ամսից նորից կգամ եւ ավելի շատ մարզիկներ կտեսնեմ, քանի որ հրաշալի տվյալներ են ունենում այստեղ երեխաները, ընդհանրապես Հայաստանում։ Նազիկ Ավդալյանը 10-օրյա ծրագրով է Արցախում։ Այսօր այցի երրորդ օրն է եւ նա արդեն հասցրել է ճանոթանալ ծանրամարտի ոլորտի արկա խնդիրներին, մարզիկներին ու մարզիչներին, խնդիրներին ու հնարավորություններին։ Հիմնականում մարզակույքի հետ է կապված խնդիրները, դա պետք է լինի, որ կարողանան երեխաները պարապել։ Հուսով եմ, դա շուտ կլինի։ Մարզիչների խնդիրը կա, պետք է մարզիչները լինեն, մարզիչները հրավիրվեն, որ կարողանան աշխատել երեխաների հետ։ Սկզբում բնականաբար դժվար է լինում, հետագայում երբ որ արդեն զարգանում է, մի քանի տարի է անցնում, ավելի է հեշտանում արդյունքների հասնելը, քանի որ իրենք տեսնում են այն սերունդին, որ ովքեր իրենցից առաջ են պարապել եւ ավելի շուտ են անցնում ամեն ինչ։ Իսկ զարգացման ծրագրի հիմա որ փուլում ենք, սա առաջին առաջին քայլն է, թե արդեն հստակ ծրագիր կա, որով առաջին կընթանալու։ Սա առաջին քայլերն է արվում ծանրամարտում։ Միանոր մի դահլիճ կա, շատ սուղ պայմաններով։ Պետք է այնպես անել, որ հնարավորինս դահլիճները շատանան, կարելի ասել լավ շկոլա պետք է դրվի այստեղ։ Ես մեծ հույս ունեմ, արդեն համոզված եմ, որ շատ շուտով ամեն ինչ շատ լավ կլինի, քանի որ մարդիկ կան, որոնք իրոք շահագրգռված են ծանրամարտը զարգացնելու։ Հայաստանի սպորտի վարպետը խոստացավ իրենից կախված ամեն ինչ Շանել Արցախում ծանրամարտը զարգացնելու համար։ Յուլիա Վանյան այսօր Հատուկ հանձնարարությունների գծով Արցախի նախագահի ներկայացուցիչի պաշտոնից ազատվելու որոշումը կայացվել է իմ դիմումի համաձայն։ Այս մասին ասել է Կարեն Սարգսյանը մեկնաբանելով մամուլում այդ արդիվ տարբեր հրապարակումները։ Ես Արցախ եմ վերադարձել որևէ կերպ օգտակար լինելու իմ հայրենիքին ու ժողովրդին։ Շնորհակալ եմ նախագահ Սահակյանին, ով տվել է այդ հնարավորությունը նախորդականի, այնուհետև արտակարգ իրավիճակների ծառայության ղեկավարի, ապա իվ հատուկ հանձնարարությունների գծով նախագահի ներկայացուցիչի պաշտոներում ինձ դրսել դրսևորելու համար։ Այսօր են շարունակում եմ ապրել Ստեփանակերտում եւ նեցուկ կանգնել իմ համակարգացիներին, նշել է Կարեն Սարգսյանը եւ ավելացրել, որ նախագահ Սահակյանի հետ որևէ տարաձայնություն ունենալու մասին խոսելն անգամ ավելորդ է։ Հայաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարությունը տեղեկացնում է, որ Հայաստանի տարածքում կան փակ եւ դժվարանցանելի ավտոճանապարհներ։ Վարդենյաց Լեռնանցքը փակ է կցորտիչով բեռնատարների համար, իսկ մարդատար ավտոմեքենաների համար դժվարանցանելի։ Սոտ կարվաճառ ավտոճանապարհը դժվարանցանելի է, վարորդներին խորհուրդ է տրվում երթևեկել բացառապես ձմեռային անվադողերով։ Վրաստանի տարածաշրջանային զարգացման եւ ենթակառուցվածքների նախարարությունից ստացված տեղեկության համաձայն Ստեփան Զմինդա Լարս ավտոճանապարհը բաց է բոլոր տեսակի ավտոմեքենաների համար։ Ռուսաստանի արտակարգ իրավիճակների նախարարության Հյուսիսային Օսիայի Հանրապետության գլխավոր վարչությունից ստացված տեղեկության համաձայն ռուսական կողմում կան կուտակված ավտոմեքենաներ։ Այժմ եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, հանրապետության տարածքում վաղը սպասվում է փոփոխական անբավարարություն։ Առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 3-ից 8 մետր հեռագությամբ հարավարի մթյան կամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 1 աստիճան ցերտից 3 աստիճան տաքություն, ցերեկը 10-ից 15 աստիճան տաքություն։